Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Արթուր Մոսյանը ԼՂ գլխավոր դատախազի պաշտոնը ստանձնել է անցած տարվա հոկտեմբերին, մինչև այդ ԼՂ վերահսկիչ պալատի նախագահն էր։ Արցախի պետհամալսարանի իրավագիտության բաժնի ուսանողների հետ նա առաջին անգամ էր հանդիպում, մայր բուհներ հravirել։ Արթուր Մոսյանը սկզբում հակիրճ ցանոթացրեց ԼՂՀ դատախազության լիազորություններին եւ կառուցվածքին։ Դատախազության համակարգում աշխատող դատախազների թվում գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները քիչ չեն, ինչը գլխավոր դատախազի զարմանքն է հարուցում։ Նույն սեռի ներկայացուցիչների կարծիքով ոչ թե քիչ չեն, այլ քիչ են։ Վերջի տարիների միտմա նկատում մոտորապես 20-22%-ներից որպես վիճակագրություն ասեմ, կանայք եւ աղջիկներ են աշխատում դատախազության համակարգում։ Ես միշտ զարմանում եմ մի բանի համար, որովհետեւ առաջին հայացքից թվում է թե դատախազը կանացի մասնագիտություն չի, բայց պետք է ասեմ, որ դատախազությունում աշխատող կանայք համենայն դեպս պակաս չեն իրենց եւ առաջադիմությամբ եւ իրենց կատարողական կարգապահությամբ Հանդիպումը դեկտեմբերի 9-ին էր, որը ՄԱԿ-ի կողմից հայտարարված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օր։ Իր ելույթի գործնական հատվածը Արթուր Մոսյանը հենց հանրապետությունում կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին տվյալներով սկսեց։ 16 հանցագործությունա կոռուպցիոն արձանագրվել 14 թվականին, 15 թվականին, եթե չեմ սխալվում 39 հանցագործություն, անշուշտաչի նշանակում որ աճատեղ ունեցել, բացահայտման օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներն ավելի արդյունավետ դարձել Իսկ դատախազության համակարգում կոռուպցիա կա, կոռուպցիոն դեպքեր հայտնաբերվել են։ Ամենազարգացած պետություններում, եթե ընդհանուր խոսել ունենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգ, ամենտեղ աշխարհում կոռուպցիա եւ գաշարակերություն կա։ Խոսքը դրա մակարդակի վերահսկելիության մասին է։ Եթե մենք ասում ենք Ղարաբաղում, մեկ-մեկ նայում մեր պետական պաշտոնյաներն ասում, որ կոռուպցիա չկա, խոսքը համակարգային երևույթի մասին է, ասինքն որ չկա։ Եթե չկա մեր կոռուպցիոն դրսևորումներով 19 կամ 39 հանցագործությունները որտեղից, ասինքն այդ դրսևորումներն առանձին դեպքեր են։ Կոռուպցիա որպես համակարգային ժամանակին եղել է, ասինքն ներքևից վերև որ այդ համակարգը գործում հիմա եղա մեր խորհրդային պետության վերջի տարիների ներառը լավ արտահայտված եւ երևի այդ պետության քանդման հիմնական պատճառներից մեկը է դառնում։ Կաշառակերությունը չեմ կարծում, որ որևէ համակարգում առանձնապես դատախազության համակարգում լինի, որտեղ եթե դատախազության համակարգում կաշառակերությունը լինի, մեր բոլորի գործերը լավ չի։ Այդ առումով չկա որևէ նման դեպք, ընդունված ասել, երբեք մի ասել, երբեք, բայց ես ձեզ խոստանում, որ որևէ համակարգում այդ թվում առաջին հերթին դատախազության համակարգում լինելու դեպքում անպայման գործը մինչև դատարան հասնելու այ մեղավոր իրապատիժը ստանալու։ Դատախազության պետական համակարգը առանձնահատուցում որտեղ մի մարդ, որը կոչված է տրադեմ պայքարել, եթե ինքնատարանավ զբաղվում, դա ասում, լավ չի։ Եվ ամեն ինչ անելու ենք, որ ամենախիստ պատիժը ստանա։ Տվյալ դեպքում ոչ միայն դատախազը, իրավապահ մարմնի ցանկացած աշխատող։ Այդ առումով մեր վերաբերմունքը այդպեսինն է, բայց եթե կան նման փաստեր խնդրեմ, դիմեք գրավոր Գլխավոր դատախազն ընդհանուր գծերով ներկայացրեց հանրապետությունում հանցավորության վիճակը։ 15 թվականով չի ավարտել եւ հունվարում կլինի ամփոփ 14 թվականի տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցվել է 350 հանցագործություն, գոյությունի այսպիսի շափանիշ 10000 բնակչին ընկնող քանակով մեր հանցագործությունների թիվը կազմում է 14 թվականին 30 համեմատության համար ասեմ, որ սա շատ ցածր մակարդակ է եւ օպերատիվ իրավիճակը եւ վերահսկելի է եւ խոսում է մեր իրավապահ մարմինների կատարած արդյունավետ աշխատանքի մասին։ Հայաստանում այդ թիվը 50 օրինակ։ Ռուսաստանը միայն սպանությունները տարեկան կազմում 114 10000 բնակչին նոր քանակը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անցած տարի գրանցվել է առանձնապես ծանր հանցագործությունների, այդ 355 դեպքա, 43-ը ծանր հանցագործություն, դրա մոտ կեսը 166 ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններ են 143-ը, միջին ծանրության հանցագործություններ են։ Իհարկե ամեն մի հանցագործություններ շատ է, ասինքն չկա այդ ձևի համեմատական թիվ, որ ասենք սա քիչ է, ամեն ինչ ինչ խոսում եք, խոսում եք ընդհանրապես տարածության մեջ եւ համեմատության մեջ եւ այդ առումով պետք է ասել, որ այդ մակարդակը բավականին ցածր է։ Ուսանողներին հետաքրքրեց, թե ավելի հաճախ ինչ բնույթի հանցագործություններ են կատարվում քանակական իմաստով ավելի շատ մարմնական վնասվածքներ, գողություն, դժբախտաբար թմրանյութերի օգտագործում եւ այլն։ Ավելի շատը քանակական իմաստով այս 3 կարգի հանցագործություններն գերակշիռ մասկազում։ Արթուր Մոսյանն այն տեսակետին է, որ պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում դատախազության հնարավորությունն ինչ որ չափով սահմանափակ է։ Դատախազության իրազորություններից մեկնանշանը պետական շահերի պաշտպանության հայցի կառուցումը դատարան։ Շեքի գոր կատարելագործման կարիք ունի։ Կատարելագործման կարիքը օրենսդրական առումով թե գործնական, Եվ վերջի տարիներին 14-15 թվականներին դիմել եք այցոն կայքացոն դատարան։ Այո, նման մի քանի դեպք եղել է, որ պետակարգերի պաշտպանության հայցով մեր դատախազները դիմել են դատարան, ինչ վերաբերում է հարցի առաջի մասին, որ կատարելագործման կարիք ունի, ես ասացի, որ բոլոր բնակավարները կատարելագործման կարիք ունեն, պետական շահերի պաշտպանության իմաստով Ես ասեցի, որ վերահսկիչ պալատում աշխատելու ժամանակ ճիշտ է վերահսկիչ պալատը իրավական գնահատական չի տալիս տվյալ գործերին եւ հիմնականում գործերը պատրաստում է կասկածի դեպքում ուղարկում է դատախազություն, այնուհետեւ դատախազությունում այդ գնահատականը տրվում է։ Պարզապես մի բան կարող ենք ասել, որ որոշակի պետական ծրագրեր հաշվի առնելով էր ընդհանուր հսկողություն դատախազությունից հանածա։ Սա մի նուրբ բնագավառ է, որ շատ ուրախadir պետք է լինի եւ չպետք է շատ խորանալ եւ օրենքը հստակ սահմանումա եւ անցնել ընդհանուր հսկողության ոլորտը։ Այդ դեպքում դատախազությունը շատ ավելի բան ունի անելու եւ կարողանալ, բայց քանի որ զգող դատախազությունից հանածան շատ անգամ պետական շահերի պաշտպանության հայցով մինչեւ դատարան դիմելը հարուցված քրեական գործի շրջանակներում միայն կարող է այդ մասին անդրադառնալ, բայց որոշ դեպքերում պետական որոշ նպատակային ծրագրեր ես կարծում քննարկման եւ ստուգման նյութ պետք է դառնան, որովհետև պետական բյուջեի մի զգալի մասը գնում է պետական նպատակային ծրագրերով։ Որևէ օրենք, որևէ կարգ վատը չի լինում, որևէ ծրագիր վատը չի լինում։ Խնդիրը միշտ ծրագրերի իրականացման մեխանիզմների մեջ է թաքնված լինում, եւ չարաշահումները հիմնականում կատարում այդ մեխանիզմներով։ Այս իմաստով դատախազությունը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մի ձևի այդ իրավասությունները չունի, որտեղ անցնում արդեն ընդհանուր հսկողության սահմանը ամբողջ դժվարությունը կայանում անրանում եւ կատարելագործումը ես որ ասում եմ կարիք կա դա անպայման չի վերաբերվում որ մեր պետական շահերի պաշտպանության դատախազները կամ լավ չեն աշխատում կամ եւ այլն այսինքն այս օրենսդրական երկակիության հարցն է մի կողմից կարող ասել երկակիություն չկա ընդհանուր հսկողությունը հանածա եւ ստուգումներ արգելված է եւ այլն եւ այլն զուտ պետական շահերով այսինքն երկակիություն չկա հստակա մյուս կողմից այդ հնարավորությունը դատախազությունը ունի ավելի ներգործու միջոցներով ազդելու եւ պետական շահերը կամ պետական բյուջեի գումարները ավելի արդյունավետ ծախսելուն ուղղված միջոցառումներ անելու։ Խոսքը մենակ դրան էր վերաբերում։ Այստեղ երևի օրենսդրության խնդիր էլ կա, ասեմ, շատ անգամ, որտեվ դատախազը չի կարող իր գործունեության ընթացքում ինչքան էլ տա բխի ինչ որ մեկի շահերից, պետական շահերից եւ դատախազությունը մենակ պետական շահերը չի պաշտպանում, նաեւ քաղաքացու շահն է պաշտպանում։ Չի կարող վերազանցում կատարել եւ իր լիազորություններ անցնել։ Խնդիրը մենակ դրանում է։ Օրինակ վերահսկիչ պալատը ուրիշ խնդիր էր լուծում եւ խնդիր չկա, կա անարդյունավետ ծախս եւ այլն եւ այլն եւ դուրս անում արդեն ջրի երես, որի քրեայրավական գնահատական տալու շատ անգամ իրար հետ բան չի անում, ասինքն մեկը քրեայրավական գնահատականատալիս, մեկը զուտ ասում որ այս ծախսը կարելի ավելի արդյունավետ արած եւ անարդյունավետ ծախսը որի մեջ միշտ չէ որ հանցակազմա պարունակում, որովհետև դատախազության սահմանը հստակ է պետական շահերի մասով։ Կարող է միայն այդ գործով, միայն այդ մասով ավելի խորանալու խնդիր չի առաջանում։ Մեր քաղաքացիները օրենք սիրող ու հարգող են, սակայն նրանց իրավագիտակցությունը շարունակում է ցածր մնալ։ Գլխավոր դատախազը նշեց, որ հասարակության իրավագիտակցության բարձրացման նպատակով դատախազությունը մտադիր է ավելի արդյունավետ օգտագործել զանգվածային լրատվամիջոցների հնարավորությունը։ Շատ անգամ քաղաքացիական գործերով ու մեզ դիմում դատախազությունը միայն քաղաքացիական գործերով պետական շահերի դեպքում է կարողանում դիմի դատարան, մնացած գործերում դա քաղաքացիական իրավական հարաբերություններն է եւ իրանք միանգամից դիմում են դատարան քաղաքացիները շատ անգամ փողը մարդիկ բարդ տալիս, տարիներ, ամիսներով փող են բարդ տալիս, խոսք անպայման աշխարհության մասին չի, փող են բարդ տալիս, հետո մարդիկ փողը չեն տալիս, գալիս են դիմում, ձգտում դատախազությունով անցկացնել, որ խարդախության հատկանիշներ կա, որպեսզի դատարանում իրանք կարողանան շահել եւ այլն եւ այլն։ Պետք է ասեմ, որ դրանով եւ իրանց վիճակն կանանում եւ մեր դատախազներին ավելորդ ծանրաբեռնում։ Տասնյակ, եթե չասեմ հարյուրավոր դիմումներ վերաբերում են դրան։ Տիրավագիտակցության առումով ոչ միայն դատախազությունը մեր պետական բոլոր մարմինները առաջերցին Արցախի պետական համալսարանը որպես Մայրբու պետական կառավարման մնացած մարմինները պետք է ամեն ինչ անեն, որ իրավագիտակցության մակարդակը բարձրացնեն։ Միայն նրա համար, որ մեր քաղաքացիները իրանք իրանք շահերը կարողանան պաշտպանել, ավելի գործում պաշտպանել։ Դատախազությունը մի շարք միջոցառումներ իրականացնում Օրենքը, եթե ճիշտ չի կիրառվում, արդարություն ապահովել չի կարող։ Այս պարզ ճշմարտությունը շարքային քաղաքացին էլ գիտի, իշխանավորն էլ գիտի, իրավապահ կառույցների աշխատողներն էլ գիտեն։ Իսկ ինչու օրենքը ոչ միշտ է ճիշտ կիրառվում։ Ահա այս հարցի պատասխանն է, որ շարքային քաղաքացու համար հստակ չէ, բազում հարցականներ է պարունակում դժբախտաբար օրենքն ու արդարությունը միշտ չի որ համատեղ են քայլում։ Յուրաքանչյուր պետական պաշտոնային դատախազի համար առավել եւս պետք է այնպես անել, որ մաքսիմում դրանք իրար մոտիկ լինեն օրենքն ու արդարությունը։ Դժբախտաբար ասենք, որ սա կա ավարտվեց ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյանը։